Michel. Tensionia senditu da, oso luze izan den epaitze hortan pauen atzo. Zem ageria, fraidetegi ohiko buia zelaik 2000 eta himetzian, Administrazioni kuntseiu baten bilduma faltsu bat sortu lukiala dio akusazioniak Michele Etxebestentako. Hatsaretik, Michele Etxebestek hitza hartu du, hun hartzez haik ziala idatzi administrazione salduen bilduma hoi. Oartazidu, notaiak zeiola hoi galtegin, azken mementuan etondotik, jakin ziala esela horren beharrik, lauehun taberogeita hamar mila euroko jesaitien segurtatzeko. Akusazioniak ez du berriak urtia egiten eta dio faltsu bat, faltsu bat dela mauletaren ahunaen estakuia jabilten balin badae. Kredi agrikol banka justokin hanitsai patu da. Paitze hortan, ez tahatik agertuna izan, ez zibilan aldetik ez akusazionian aldetik. Prokuradorea zorotz izan da ordian eta bos mila euroko berbala eta juznaz le zernahik argutik kampo urte batez galtegindu mauleko meo hiantako. zaiku mintzatu nahi izan, bena be abokaten zuten duk. La euh, demande du procureur est parfaitement euh, importante et euh, touche beaucoup M. Echebès, notamment parce qu'elle porte atteinte à ses fonctions de dirigeant et elles ne sont absolument pas justifiées. Donc on espère qu'on ira en droit dans ce dossier et pas dans des motivations politiques. Delibeo aztela haintxebeo espantxadie ordian akusazioni aldiz, botzik agertu da prokuradorean galtuaz, faltsian ohartaztez berrize. Oui, oui, oui, une condamnation. Ce que la commune de Moléon de s'en solliciter, c'est ni plus ni moins une condamnation euh, de principe. De principe avec une prise en compte du préjudice subi par la commune, du fait, euh, du fait de ce faux caractérisé.